Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil lkarim wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Tunaendelea na hadithi ya saba katika barnamiji yetu ya uongofu munasaba ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi hii ina mafungamano na hadithi ya sita ambayo anwani yake ilikuwa kalimatu alfaraj, maneno utakapokuwa ni mwenye kusoma na kusema na kutamka itakuwa ni sababu ya yeye kutoka katika dhiki na taabu. Pia hadithi hii inazungumzia mfano mtu akipatikana na uzito fulani mambo yakawa ni magumu kwake yeye mtume ameamrisha dua maalum ambayo iko katika hii hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mtu asome dua hiyo na itakuwa ni sababu ya yale mambo magumu kuwa ni mepesi kwake yeye Imamu Nawawi amefanya anwani ya hadithi yani katika ile milango ya hadithi amesema babu ma yaqulu idha istas'aba alayhi al-amr ni mlango ambayo mtu atasema yakiwa magumu kwake yeye mambo yakiwa magumu kwake yeye atakuwa ni mwenye kusema maneno haya kisha akaweka ka hadithi hii katika hiyo mlango عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه أسمى متوم صلى الله عليه وسلم متوم alikuwa akisema Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Mola hakuna lililo sahali isipokuwa lile ambalo wewe umelifanya kuwa sahali hakuna kilicho rahisi isipokuwa ulichokifanya kuwa ni rahisi wa anta taj'al hazna in shi'ta sahla na wewe ndio unafanya yale magumu kuwa ni mepesi na ni sahali ikiwa ni huzni ikiwa ni humum ikiwa ni dhiki yani unamuomba Mwenyezi Mungu ili ayafanye hayo mambo kwa mepesi kwa kwewe wewe na hakuna mwingine ambao anaweza kuondoa dhiki hiyo kufanya mambo haya kuwa mepesi isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala na tujuavyo ahibati fillah maisha hii ni maisha ambayo yanafungamana na yani mataib shida na matatizo ndio utakuta mwanadamu saa zote wakati wote yeye analalamika lakini kuna yale ambayo yanaweza kufanya kuwa ni mepesi na sahali hata kama yakiwa yako na yanakuathiri wewe lakini utakapokuwa ni mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu mfanya kuwa ni ajalie kuwa ni mepesi yatakuwa ni mepesi hata kama nini katika nafsi yako kwa hivyo ni ikhwati iman tudumu kusoma na kukariri maneno kama haya mazuri ambao ndiyo itakayotuletea wepesi na usahali katika maisha yetu tunamwomba Mwenyezi Mungu biasmaihi alhusna wa sifatihi alula na kwa sifa zake majina yake matukufu atusahilishie mambo mengi ambayo yanakuwa ni magumu kwetu sisi innahu waliyu dhalika walqadiru ala mada hii imeletwa kwako na uongofu.com أهلا وسهلا هلالك بان مبتسما ولي